بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبان كتابة رب رحمة سهاقل أكجل الحديث الثالث والثلاثون حديث نكوني سدمي سدفا راجل حديث سدمي سدفا رتي أن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ودي السير ربي سان الرا جالته رسول ربي قال نجدا لو يعطى الناس ودون من كنمه بدعواهم همنا إسانيت كن الليكية كن الليكية جاني وانما همتش لان ادوك مرتين إساني قدمي كنمو النموتاتي لادعى رجال أموال قوم ودماءهم silaa dhiirroowwan horoo namaatii fi dhiiga namaallee himatanii ibaluu dhiiga keenya dhangalaasee irraa nu baasa horoon tumteenna irraa nu fuudha jedhanii himatanii laakinna albayyinata cala almuddacii garuu seerri ragaan namicha himaturra jira walyamiinu calaa man ankara kakuun namicha waakkatirra jirtii jedha seerri kana jechuudha nam tokko yoo nama himatee ragaa fiduu isatu isatuyyuu dirqama qaba ka ammooti nu irratti himatame suni in kakata wanni kun ka isaatii miti jedhee kakata jechuu حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا حديث كن غاري لا بيهقي تأكدت أديسي يجد وأصله في الصحيحين هندين حديث كان بخاري مسلم كيس جرا حديثني كوني إمام البيهقين سنن الكبرى كتابة يرمو كيسة تبوسي دوبا حديثني كوني واحد نبرسيسا سنرى تقفان البينة على المدعي يجرى البينة على المدعي جتون رقان نمك واهمة الرجرا جتون مدعي كجدمو كأول جلق همنا كهمنا بني جتون همنا بنو جتون نما dura jalqabeetiin daanyaa bira dhaqee daanyaa sanitti dubbii kaaseetiin himata jechuudha. Kun ammoo tinuyyuu muddacaa caleehi jedhama. Kan irratti himatamee jedhama jechuudha. Bayyinaa jechuun ragaadha. Waan haqa addaan namaa baasuun bayyinaa jedhama. Yamiina jechuun ammoo kakuudha. Waliigalatti hadiisni kun ragaan nama himatirra jiraa kakuun nama tamirra jiraa jechuudha. Hadiisni kun garuu haa suqaa qaballee jedhaniini odoo ka sahiiha taatu taate hadiisni kun hadiisa waliigalaatii hadiisa biraattu jira ka dubbii isaa kana keessaa nu waa fooyu. Akkamitti jennaaniin daanyichi ragaa ibalu fidatemaaf ibalu kakatee qof odoon tahin waan qabatamaa ofiillee laaluu qaba jechuudha. Ragaa namicha bira jiruu fi kakuu namicha kaan bira jirullee xiinxallee ka dubbiin isaa isa amansiise ka ragaa ifa galaa tahuu isii hubate saniin murtii godha jechuudha. garuu ragaa inuma gaafata. Alxadiisu raabicu wasalaahuun xadiisni soddomii afuraffaa عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الرا أديب فمي ربي سر حجالة رسول ربي لقه جدا يقول كجد من رأى منكم نمن سنر أرقي منكرا وانبدا فليغيره بيده حرك إسات هاوف أوف جيرو جج ورق إسات وأن أركان أوف يوتي فإن لم يستطع يوهر كان دبه فبلسانه الرب إساتي ناؤه يوهر الرب دبتني أسيباسا يقاسي بل ليس يجتران كبد تاتها بل ليس فإن لم يستطع يوهر الرب دبه فبقلبه قلب إساتي هاجب وذلك أضعف الإيمان الرلافة إيمانات ونمن إيمان نسائر يرى قلب من جبه هذه يجتران كإيمان كيس سنجر إنه نيو قلبي ننجب منكر نجالة ملي حديث كان رواه مسلم إمام مسلم توي أديسة بخارين ولين أديسة حديث نكوني أجاجا منكر أكاتا اتئوفني نبرسي سجدتو سني namni munkara isinirraa argee harkaan haa oofuu jedhe haa oofu jechaan kun ajaja ajajni waajiba jechuudha munkara jechuun shari'aatti maali yoo jedhame waanuma shari'aan jibbite irraa dhoorguudhaan wanti kun haraama irraa goraa jettee waan shari'aan dubbatetuyyuu munkara jedhama munkara jechuun waanuma haraam tahe jechuu munkara oofuun darajaa sadii qaba yookaan sadarkaa sadii qaba kan duraa harkaan oofuu kan lammataa arrabaan oofuu kan sadaffaa qalbiidhaan jibbuu ta duraa suni nama daanyaa qabatte jechuu harkaan oofuun sun daanyaa qabatte yookaan akka nama mootummaa qabuu yookaan bakka bu'aa isaa yookaan dhiirroowwan warri daanyotaa bakka buufate akka poolisootaa kana qabata jechuudha. kalammataa ka arrabaan haa oofu jedhamu suni qooda nama muslima tahe hundaati daanyaa qofatti hin gabaabbatu maaliif jennaan munkara arrabaan munkara kun jedhaniitiin gartanii balleessuu ulamaan islaamaa nama hundarra jira jechuu nama muslimaa irra jira jechuu irratti walii galanii jiran zamana sahaabaarraa zamana taabicitoota irraa zamana atbaaca isaanii irraa jechuu kan sadaffaa ka qalbiin haa jibbu jedhame suni walii galaan nama hundaahuu ni qabataa garuu sadarkaa dhumaati kun hadiisni nuyyuu adaful iimaani jedheen adcaful imaani jechuun irra laafaa iimaanaatii jedha namni qalbiidhaan hin jibbin hoo iimaan isaa laafaadha jechuu dhugamaan du'aadha jechuu ir'uudha jechuu garuu muslimummaa keessaa hin ba'u sadarkaan lammataatii fi ka duraa suni dirqama tahuun dandeettii wal qabata yoo dandeettiin qabaatin namarraa kufti jechuu harkaan ofuu fi arrabaan dubbachuun namarraa kufti. Martabaan sadaffaa ammoo waajiba cufa nama muslimaa irratti haaluma ta'eenu ta'u namarraa hin kuftu. Yoo arrabaan dadhabde harkaan dadhabde qalbiin jibbuun nama hundarrattuu waajiba jechuudha. Tuni namarraa kufuu hin dandeettu. Munkara qalbiin jibbuun akkamitti yookaan qalbiin oofuun akkamitti tahaa yoo jedhame ima jibbuu irrumaa baqachuu kana Kana kanatuuyyuu jibbaa qalbii yookaan qalbiidhaan munkara oofuu jedhama. Fuula guuruu fi fuula jijjiiruun waliin qabatu jechuudha. Fuula guuruu fuula jijjiiruudhaan waliin qabatu qalbii yoo jibbite. Fuula guuruun garuu waan tokko jibbuu irratti qajeelchaa yoo argame argame. Yoo odumaa fuulan guurri qalbiin jibbuun sirraa argamellee inuma taha jechuudha. Kanaaf akkasitti laaluu barbaachisa. Munkara kana oofuun hadiisa kana keessatti. karaan inni ittiin namarratti dirqama ta'u yoo ijaan argani marra'aa jedhe namni argee jedhe namni ijaan arge jechuu nama beeke jechuu odoo hin ta'in nama itti himanii dhagahe odoo hin ta'in nama ijaan argee jechuudha yoo gurraan dhageette hoo akkam ta'a gurraan dhagahuun kun bakka lamatti qoodama yookaa haqiiqaa waan sanii hubatu akkana jedhee namni haqaan arge namni beeke sitti himee si barsiisu gaafa kana akkuma waan nama argeeti yookaa ijaan argu yookaa haqiiqaa dubbii isaa namni sitti himee himeetiniin haqiiqaa isaa beeku yoon dhagahin yoo ammoo hin arginoo namni sitti himee yoon jiraatin gaafa kana homaa sirra hin jiran waajibni wahiitu sirra hin jiran reen agarreellee ati hin dhageennellee yoo ragaan biraa jiraate malee fakkeenyaaf akka waliyyal amrii yoo taate nama daanyaa yookaa bakka bu'aa isaa yoo taate malee. jarri kun yoo ijaanillee arguu baatan yoo dhagahuullee baatan waan munkaraa walii galaan yoo beekan haqiiqaa isaa namni itti himuu baatellee akkanumatti namarraa beekan inkaara godhuu inuma qabanii jedhanii والله سبحانه وتعالى أعلم حديث soddomii shanaffaati naga walitti deebinutti nagaa keessa jiraadha